Nous sommes les lions de la guerre, notre assaut survient tel une mer. Nous demandons la mort en prière, car celle-ci nous est familière. La bataille n'est pas finie, nos chevaliers accourent à l'infini. L'épée du calife a certes agi. Leur force et leur magie. Nous sommes les lions de la guerre. Notre assaut survient tel une mer. Nous demandons la mort en prière, car celle-ci nous est familière. La bataille n'est pas finie. Nos chevaliers accourent à l'infini. Le calife a certes agi, elle brise leur force et leur magie.